Apirilak amasei gaur aste da, eta hau berrio onalbistegia duzue, berrio zari erratiaren albiste emankezuna, ze titularrarekin ireketzen dugu gaurko albistegia xebi. Bai, garasi berriozarko udalean berdintasun teknikari giza egongo den pertsona jada aurkeztu dute. Alkatearen nebazpen baten bitartez berriozarko udalean berdintasun teknikari izateko proba oposizioaren emaitzak ezagutarazi dira Nafarren plegu zerbitzuak egindako hautagai zerrendatik aukeratu ziren aurkezturikoak eurak berdintasun proiektuak aurkeztu zituzten eta gaur esan bezala jakin izan dugu puntuazio altuena lorturikoa amaia zalba izan dela. Iruroita amaika komabos puntu orotara amaia zalbarenak, iruroita zazpi komabos tirune gastonek lorturikoak, berroita amaika komasei jaione iraolak lorturikoak eta azkeneko postua noiana galio, oita mezortzi koma ogita bost punturekin. El Elkartasun azokan artikulu ezberdinak jaso dira dagoeneko. Preso politikoen aldeko elkartasun azokaren irugarren edizioa izanik berrio zartar bizilagunak hasi dira dagoeneko artikulu edo produktu ezberdinak ematen horiek erakutsi eta azkenik salduko dira, baina aurretik artikulu gehiago jasoko dira horretarako. Astelenero zulo alai elkartean segitatik zortziak arte bilduko dira presoekin solidarioak. Guztion Nafarroan, guztion ikurrak herri ekimena martxan. Nafar jendart pertsona ezberdinek hultzaturiko herri ekimen lege gileak 2000 irugarren urtetik martxan den simboloen legea indar gabetu eta herritarren anistazuna eta borondatea aintzat hartuko dituen lege bat ezartzea du helburu ikurrina milaka naparrek berea egiten dutela Ikurrinak agerian agertzeko debekuak bertan behera gera daitezen ahal eginduko dira herri ekimenaren baitan dabiltzatenak gauza konela aberrei eguna probestuaz sinadura bilketa martxan jarriko dute igande honetan. Eta gaur kirol talean igantzin jokatu zen herri kiroleko nafar kiroleko jokoen finalean talde berrezartarren emaitzak aurratuko ditugu, garazi? Bai, xokatirari dagokionean aurre kategorian, lareun dalarogei kiloko kategorian, bost jardunaldi izan ziren jokatu durikoak eta berrio zartarrak sei punto lortu zituzten bost jardunaldi horietan. Beraz, sailkapen orokorrean bosgarrenak geratu ziren. Azkenekoak eta azkenekoak ere, kadete kategorian jokatutako berrio zartarrak bos puntu lortu eta irugarren postuan. Azkenekoak, gainontzeko emaitzak, beti bezala eguzkiplaza.neten kontsultatu daitezke. Egoraldiaz mintzatzeko unea dugu orain zer dio gaurko iragarpenak garazi. Gaurko iragarpenak dio zerua odei gutxirekin egongo dela eta arratxean bero odeia batzuk garatuko direla. Ego seagaikoa izzea ulbizi ebiliko da eta arte biziekin gaur xabi eta temperaturei daukionez maksimoetan aldaketarik ez edo gutxi egoko dira. eta hau izan da guztia gaurko albistegiari daukionez, informazio gehiago datozen orduetan, berriozare erratiaren sintonian fmgoen puntu sortzean, edo orduero interneten eguzkiplaza.neten. Eguzkiplaza.neten.